Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog, drugog znanja, osim onog znanja kojeg nam Allah djela podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti, odgojiti svoj život pod njemu, uskladiti, njime tražiti Allahovo zadovoljstvo na dunjavku i na ahiretu. Govor o islamskim velikanima, govor o islamskim učenjacima, kazivanja i vijesti o njima zasigurno su jedan od razloga kojima se bude srca i duše. Oživljavaju srca i duše. Govor o islamskim učenjacima, islamskim velikanima ulazi u riječi Allaha subhanahu wa ta'ala iz sure Yusuf لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةً لِأُلِ الْأَلْبَابِ ukazivanju o njima doista su pouke za razumne, za oni, one koji imaju razum, koji imaju pameti. I onaj koji izučava životopise, biografije islamskih učenjaka, islamskih velikana, zasigurno mnogo čime se okorištava iz njihova života. O tome smo govorili prošli puta. A ono što je najbitnije jeste da se izučavajući njihov život povedemo za njima da ih slijedimo u sprovođenju Allahove riječi i riječi Allahovog poslanika alihi salatu, alihi salatu wasalam i oni su nam praktični primjer primjene tih šarijatskih tekstova iz Kur'ana i sunneta praktični primjer pred nama stoga je imam Ebu Hanifa rahimahullahu ta'ala znao reći kazivanja o prethodnicima, islamskim učenjacima, selefu, draža su mi od mnogih poglavlja fikha, jer ukazivanjima o njima spominje se njihovo ponašanje, njihovi adabi, njihov ahlak, a šta čovjeku vrijedi znanje ukoliko ne bude, ukoliko ne bude odgojen. Allah dželle ve u Kur'an i Kerimu nakon što je svome poslaniku Muhammedu alihi salatu sam spomenuo okazivanja o prethodnim vjerovjesnicima i poslanicima rekao mu je, objavio mu je ulaike alledine hadallah to su oni koje Allah uputio fe bihudahu muqtedi pa se ti za njihovom uputom povedi slijedi ih kao što je također rekao jedan od pjesnika Šihabuddin فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلاح nastojte ih makar oponašati ako niste kao oni jer doista u oponašanju dobrih je uspjeh da slijediš dobrog i da oponašaš dobrog već si uspio u nekoliko si uspio da ne uzmiješ tamo nekoga drugog da njega slijediš i da njega oponašaš oponašaj ako ne možeš da budeš dobar kao što je on bio onda pokušaj ga oponašati barem u nečemu, jer je dobro da barem, dakle, oponašaš ga, jer je u tome. Ono što bi trebao svaki od nas, kada isčitava životopis, biografiju islamskih velikana, islamskih učenjaka, ili sluša o njima, ono što bi trebao jeste da uporedi svoje stanje sa njihovim stanjem. Da uporedi svoju vjeru, svoj iman sa njihovim imanom da uporedi svoju ustrajnost u Allahove vjeri sa njihovom ustrajnosti u Allahove vjeri, da uporedi svoj hizmet islamu i muslimanima sa njihovim hizmetom islamu i muslimanima, da uporedi svoje pridržavanje za kitab i sunnet sa njihovim pridržavanjem za kitab i sunnet. To je cilj slušanja, izučavanja, proučavanja njihovih životopisa. Da uporedimo svoje stanje s njihovim i da se popravljamo. Da vidimo kako su se i oni popravljali kako su neprestano iz dana u dan, iz dana u dan bili u vjeri bolji. Hamdun en Neisaburi, prošli puta smo spominjali da je rekao ko bude izučavao biografije prethodnika spoznaće svoju manjkavost. Spoznaće svoju manjkavost kada čuje o njima kakvi su bili. I ako se sjećate, spomenuli smo još jednog da je rekao kada se spomenu naši prethodnici mi se osramotimo. Kada se spomenu naši prethodnici kakvi su bili u pridržavanju za Allahovu vjeru i u radu za Allahovu vjeru, mi se osramotimo, nemamo se čime pohvaliti. Prilikom govora o islamskim velikanima, islamskim učenjacima, ne bi se trebalo samo zadržati na pukim informacijama, podacima, datumu rođenja, datumu smrti i sličnim datumima, šta se desilo za vrijeme njihova života ili slično, jer u tome svi ljudi učestvuju svi su ljudi rođeni, svi će ljudi umrijeti i slično. Ti podaci su svakako nezaobilazni. Treba ih spomenuti, ali kod govora o islamskim učenjacima, islamskim velikanima, onima za kojima se trebamo povesti, je li potrebno je da se spominju njihove osobine, njihov trud za islam, kako su se odgojili, na koji način, da se dakle više spominje o njima kao ličnostima, da bismo se mi mogli upoređivati s njima, da bismo se mi mogli ogledati, ogledati na njih. Pa, dakle, na takav način prilike teći će ova naša predavanja. Biće, dakle, nekih informacija, moraju se spomenti, ali uglavnom, dakle, nastojat ćemo spomenuti nešto što je vezano za njih, jeli od njihovih osobina, jeli i slično. Jedan zasigurno od najvećih islamskih učenjaka prethodnog stoljeća, dakle, hijđaratskog jeli, prethodnog stoljeća, koji je bio poznat cijelom Dunjaluku, kako vjerničkom, tako i nevjerničkom, autoritet, velikan hadisa, pravnik, velikan u Akajdu, također, šehhul islam, obnovitelj vjere u ovom stoljeću, kako mnogi za njega kažu, jeste šejh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Basr šejh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Bas. I učenjaci našeg vremena smatraju ga imamom ehlu sunneta ovoga doba. Imamom ehlu sunneta vol džemata. Također jedan od velikih učenjaka našeg vremena koji još uvijek živa iz Medine, Abdul Muhsin al-Abbad koji je bio u Medini boravio za vrijeme umre mogao je da u desnom dijelu mesčida primijeti veliku halku koja se odvijala i odvija se šest večeri. Dakle, šest noći šeheh Abdul Mohsin al-Abbad komentariše hadijske zbirke. Jednu samo večer ne komentariše, ne drži predavanja, ono večer kada je imao šešen kiti na drugoj strani mešćida predavanja pa bi savjetovao svoje učenike da idu kod njega. Jer šešem klit je samo imao tu večer. Šeha Abdul Muhsin al-Abbad kaže za šeha Bin Baza smatram ga najvećim učenjakom našeg vremena. Smatram ga najvećim učenjakom našeg vremena. Svojim primjerom podsjećao nas je na predvodnike ovoga ummeta. Na predvodnike, prethodnike ovoga ummeta na učenjake koji su postupali po svome znanju, na upućivače, one koji su popravljali stanje drugih. Posjedovao je ogromno znanje, plemeniti moral, mnogo je bio načitan, mnogo je okoristio druge i mnogo je posavjetovao islam i muslimane, kaže na kraju s pravom bio je primjer prvih generacija. S pravom bio je primjer prvih generacija. Šeha Abdulaziz bin Baz Rahimahullahu ta'ala rođen je 1330. hijđaretske godine. 12. Zulhidžeta. Dakle, dva dana nakon Kurban Bajrama. 1330. 30. godine hijđaretske. Dakle, otprilike prije koliko? 104 godine. Otprilike prije 104 godine. 1330. godine 12. Zulhidžeta rodio se šeh bin Baz Rahimahullahu ta'ala u pobožnoj dakle, porodici Alubaz, u pobožnoj porodici Baz, koja je bila poznata po znanju, po trgovini, po zemljoradnji, po dobroti i plemenitom moralu. U pojedinim knjigama biografija stoji da ova porodica Alubaz njeno porijeklo potiče iz Medine Muneuvere. Dakle, da su porijeklom iz Medine Muneuvere. Šehov nadimak je bio Ebu Abdillah, kao što je bio nadimak mnogih velikana hadisa, imama Buhari, imama Ahmeda, imama Sufjana, Eseurija i mnogih drugih, imama Šafija i mnogih drugih. Dakle, Ebu Abdillah Abdulaziz bin Bas. Babo mu je umro vrlo rano. U njegovoj ranoj mladosti preselio mu je babo. Tako da je brigu o njemu preuzela njegova majka. Brigu o šehu bin Bazu u ranim godinama preuzela je njegova majka. Po nagovoru, savjetu majke, vrlo rano posvetio se učenju Allahove dželjavala knjige na pamet. Upisao se u jedan od tahfiza škola Kur'ana u Rijadu. Spominje se da je taj tahfiz vodio čovjek po imenu Abdullah Firriđ. Da je tim tahfizom, halkom, gdje se podučavala Allahova knjiga, vodio, upravljao čovjek po imenu Abdullah Firid. Kaže se da je na rukama ovog čovjeka izašlo hiljadu hafiza. Da je izveo, izveo hiljadu hafiza. Od kojih je bio i šeht bin Baz, Rahimahullahu ta'ala i također njegov šeht Muhammed ibn Ibrahim. Rahmetullahi ta'ala alihima. Dakle, šeht bin Baz, Rahimahullahu ta'ala, vrlo rano, kao što je sam o sebi znao govoriti i reći, završio je na pamet Allahovu knjigu vrlo rano, još prije godina punoljetstva. Do svoje 16. godine šeh bin Baz je imao vid. Vidio je. Do svoje 16. godine, nakon koje počinje mu slabiti vid. I u potpunosti prestaje, ostaje bez vida u 20. godini. Dakle, u 20. godini u potpunosti je ostao bez vida. Međutim, kada Allah dželjavala uskrati svome robu jednu blagodat, dadne mu mnoge druge blagodate. Pa gubljenjem vida, šeh bin Baz rahimahullahu ta'ala, inša Allahu ta'ala, postigao je brojne blagodati od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nadamo se ako Bog da, prvo, da će kod Allaha subhanahu wa ta'ala zbog toga zadobiti džennet, jer je došlo kod imama Buharije, u njegovom sahihu, u hadisi kuciju, da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, kada ja iskušam svoga roba sa uzimanjem njemu dvije drage stvari, dva oka, pa se on strpi na tome, nemamo druge nagrade osim dženneta. Ukoliko ja iskušam svoga roba sa uzimanjem mu dva oka, pa se on strpi na tome, nemamo druge nagrade osim dženneta. Zatim gubljenje vida, i te kako se odrazilo na pamćenje šeha bin Baza rahimahullahu ta'ala i nama je dobro poznato i svjedoci smo imamo lične primjere tako susrećemo se s ljudima koji ne vide slijepi su ali im je pamćenje na posebnom nivou pa šeh bin Baz rahimahullahu ta'ala kada bi držao predavanje ili kada bi odgovarao ili kada bi bio upitan spomenuo bi hadis zatim lanac prenosilaca hadisa, sement, zatim čovjeka u lancu prenosilaca, ako je bio lanac prenosilaca sporan. spomenuo bi čovjeka i govor uleme o njemu i ocjenu tog hadisa i komentar tog, tog hadisa. Spominjao bi knjigu, broj toma, ukoliko bi to dijelo bilo jeli, sačinjeno iz više tomova i broj stranice. Čućete još nešto iz njegovog života, o njegovom pamćenju. Također, šehovo gubljenje vida povećalo mu je težnju za ahiretom. A, dakle, zapostavio je Dunjaluk. Nije se zbog toga mnogo vezao za Dunjaluk, već je svoju težnju usmjerio, usmjerio ka ahiretu. Također, gubljenjem vida, šeheh Rahimahullahu ta'ala je ojačao svoju, svoju ličnost i vidio je, ako želi da bude uspješan u životu, ako želi da bude onaj koji popravlja stanje islama i muslimana, mora da bude jaka ličnost i mora da se boji. Pa je dakle odlučio da bude takav. Nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, Allaho je dozvole onaj koji je ponajviše doprinio izgradnji šeha Bin Baza, rahimahullahu ta'ala, je svakako njegova majka. Njegova majka. I ovo je išaret svima nama koji žele da nešto postignu u životu. A naročito, dakle, od islamskog znanja. Da čine dobročinstvo svojim roditeljima. Posebno majci. Posebno majci. Jer zasigurno dobročinstvo roditeljima i s njihove strane dova za svoje dijete jedan je od razloga uspjeha njihovog djeteta u životu. Spominje se tada kada je šeh bin Baz rahimahullahu teala počeo gubiti vid iz dana u dan. Vid mu je slabio. Da je došla komšinca, žena koja je stanovala blizu njih, došla da posjeti njegovu majku, majku šeha bin Baz. Pa ju je zatekla zabrinutu, tužnu, uplakanu. Kada ju je upitala za razlog toga, pojasnila je šehova majka da je sin njoj bin Baz počeo gubiti vid. Da mu vid slabi. Pa ova žena iz porodice Alu Mutlib rekla je, o ženo, znaj da se Allah odaziva dovi svojih robova. Ne snebivaj se, već ustani, abdesti se, stani na namaz, klanjaj i u namazu zamoli svoga gospodara da, tvo, da tvome sinu podari znanje. Ako mu uzima vid, zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari znanje, da njime okoristi islam i muslimane. Pa je to majka i učinila. Ustala je, abdestila se, klanjala i zamolila Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se nadamo da se Allah i odazvao njenoj, njenoj dobi. Zato dakle i šarac svima nam i brojne su stranice naših prethodnika iz njihove biografije u kojima se spominju slični slučaj. Imam Zehebi u svojemu, svome vrijednom dijelu Sjera Laminu Bela kada govori o jednom od učenjaka, velikana, Sulejmu Ibnu Ejubu, spominje njegov slučaj iz rane mladosti, kada se upustio da traži znanje, kada je krenuo da traži znanje, kako je njegovo stanje bilo, Pa kaže, kao što je običaj, kao što bi trebalo da bude oni koji kreću putevima traženja znanja, da se prvo posvete Allahove knjizi. Pa kaže, otišao je Sulaim ibn Ljub da uči Allahovu knjigu. Nije znao dobro ni čitati. Pa je učio kod jednog šeha, sjeo je pred šeha i ovaj mu je ajet po ajet govorio, pa bi on ponavljao za njim. Međutim, iako ni, dakle, nije znao čitati, već bi slušao, I kada bi ponavljao, griješio bi. Mnogo bi griješio. Pa mu je šejh rekao, pitao ga, imaš ti majku? Imaš ti majku? Kaže, ima. Idi svojoj majici i reci joj da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala za tebe, da ti Allah podari ispravno učenje Allahove knjige, njegove knjige. Da te Allah obskrbi, da te počasti ispravnim učenjem Allahove knjige. Pa je otišao, rekao majci i majka je to učinila. Nakon toga, Sulejn ibn Jub završio je Allahov knjigu. Krenuo da traži znanje. Putovao po Allahove zemlji, skupljajući znanje. Stekao ogromno znanje, otišao u Bagdad. Stekao ogromno znanje, vratio se u svoje mjesto. Prošle godine u traganju za znanjem iz Allahove vjere. I vratio se sa ogromnim znanjem. Allahom dozvom. I sjeo u svoju džamiju, u mesčid i podučavao. Spominje se jedne prilike da je komentarisao knjigu od imama Muzenja, njegov muhtesar, pa se na vratima pojavio njegov taj stari ših, koji ga je podučavao na početku Allahove knjize. Nije ga poznao. Taj njegov ših nije poznao Soleima. Pa je došao, vidio iskupljenu halku, mnogo ljudi, da vidimo čemu se to priča, pa je sjeo i počeo da sluša izlaganje, predavanje i zadivio se. Na kraju kada je završeno predavanje nije mogao da odoli i kaže kako je moguće da se stekne ovoliko znanje? Zar je moguće da neko ima ovoliko znanje? Kaže Solim, u sebi sam rekao, htio sam da mu kažem imaš li ti majku? <laughs> Idi, pa reci majici, neka dovi za to. Kaže, ali ne je bilo stid. Ali mi je bilo stid, ali mi je bilo stid da kažem. Dakle, na isti način postupila je i majka šeha Mimbaza Rahimahullah Hotela, pa je dobila, dobila za njega, kao što su jeli, dobile i majke drugih islamskih velikana, poput i mama Ahmeda, je li tako poznato vam je, da ga je majka ispratila, dala mu a, master kartu, vizu, ne, već mu dala jeli, mali rusačić, deset hljepčića i soljanicu i uputila mu dovu uputila dovu Allahu subhanahu wa ta'ala za njega da ga Allah pomogne u traženju znanja i otišao je u svijet da traži, da traži znanje. Dakle, šejh prije nego li je izgubio vid u potpunosti znao je čitati i pisati. Čak se spominje u tim prvim početcima kada je tražio znanje u 12. i 13. godini nakon pamćenja Allahove knjige da bi znao dakle imao je te knjige sa sobom da bi znao slušajući predavanja je li bilježiti je li, i osvrtati se na određene jeli, pasuse iz knjiga. Tako da kada bi držao poslije on predavanje, dakle u svojoj starosti, kada bi on držao predavanje slijep, pa ukoliko neko ne bi znao njegovu riječ koju bi izrekao da zapiše, ili onaj koji bi pogriješio prilikom čitanja mu knjige, dakle uglavnom su njemu čitane knjige, on je komentarisao, pokazivao ga na svojoj ruci kako se piše ta riječ. Oni dole koji su vidjeli, nisu znali da napisu riječ, a on dakle pokazivao bi na svojoj ruci kako se piše, kako se piše jeli, ta riječ. Nakon pamćenja Allahove knjige, dakle, tražio je ostalo znanje. učio je pred brojnim šejhovima. Prvi od učenjaka šejhova jeste, spominje se, dakle, Salih ibn Aziz, ibn Rahman, ibn Hasan, ibn Muhammed ibn Abdel Wahab. Dakle, jedan od unuka Muhammeda ibn Abdel Wahaba. Dakle, po imenu Salih. Kod njega je šeheh bin Baz, rahimahullahu ta'ala, sticao prvo znanje za kaida iz fiqha i ostalih islamskih oblasti. Allah najbolje zna razlog toga jeste što je šeh Bin Baz rahimahullahu tala stanovao blizu ovoga svoga šeha Saliha, odnosno on je bio imam toga mesčida u koji bi dolazio šeh Bin Baz rahimahullahu tala i klanjao. Dakle, šeh Salih, njegov učitelj, bio je imam tog mesčida. Pa se spominje jedan događaj koji je tako ostavio i toliko ostavio tragan šeha Bin Baza, slučaj s njegovim učiteljem. Kaže, jedan put Zakasnio sam na jedan od obaveznih namaza. Zakasnio sam na prvi rekat. A bio je, dakle, i kod ovog šeha i kod kasnijih šehova poseban učenik. Zakasnio sam na prvi rekat. Pa šeh kada je predao selam, ja sam ustao da naklanjam onaj rekat koji sam propustio. Pa šeh kad se okrenuo, vidio mene da ja naklanjavam. Pa kaže odmah, čim je završio sa zikrom, rekao je bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, zatim počeo da govori o obaveznosti prispijevanja na namaz od samog početka. O vrijednostima početnog tekbira, vrijednostima prvog safa. Kaže, odba sam znao o kome riječ, znači na čiju adresu šarije. Ha, na moj. Tako kaže da nakon toga nikada više nisam zakasnio na početni tekbir. I ko čita i sluša o njegovoj biografiji, zna i može pronaći, može čuti da je išao na namaz prije zana ili kada bi je zanučio. Odmah nakon toga bi išao na namaz ne bi kasnio. Jer čak dakle, ukoliko bi bio i u poslojima, spominje se dakle, kada bi držao predavni učija sam stao bi sa govorom i završavao bi tu govor, nema nastavljanja nakon ezana. Ukoliko bi odgovarao na pitanje preko telefona, neko bi ga nazvao i on bi odgovarao, začuje se ezan, spustio bi slušalicu na svoje stegno. Ukoliko bi neko došao pa ga pitao, uči jezan, kaže nema. Nakon namaza me pita. Kaže, šejh, imam hitno pitanje. Kaže, onda puj pitanje usput. Dok idem do džamije. Uglavnom, nema čekanja ovdje. Jezan uči, ide se, ide se u džamiju. Zatim, eh, od njegovih šehova, posebnih šehova, jeste Sad ibn Hamid ibn Atik, poznati, prijatski kadija, kojeg su u njegovo vrijeme zvali Elez ibn Abdissalam. I onaj koji je najviše ostavio traga, najviše ostavio utjecaja na šeha bin Baza, jeste Muhammed ibn Ibrahim. Muhammed ibn Ibrahim, muftija koji je bio prije bin Baza, muftija, i također, također i on Muhammed ibn Ibrahim, ibn Abdul Latif, ibn Abdul Rahman, ibn Hasan, ibn Muhammed ibn Abdul Wahab. Dakle, onog je Muhammeda ibn Abdul Wahab. I ovo je bitno da znate. Jer se danas govori o kufru bin Baza jer se danas govori kako bi vas nije razumio akidu, kako nije razumio riječi Muhammeda ibn Abdullah Haba i njegove knjige, a učio je od njegovih sinova, od njegovih unuka. I to se znanje, kao i dan danas, prenosi s koljena na koljeno, s koljena na koljeno. Od njih je slušao komentare riječi Muhammeda ibn Abdullah Haba i njegovih knjiga. Pa ili preče da mi to bolje razumijemo riječi Muhammeda ibn Abdullah Haba ili on, koji je učio jeli, od njegovih unuka. Dakle, šeht Muhammed ibn Ibrahim ibn Latif ostavio je na njega najviše traga. I šeht Bin Baz nikada ga ne bi spomenuo, da ne bi plakao. Šeht Bin Baz, rahimahullahu ta'ala, nikada ga u toku svojih predavanja ili govora o njemu ne bi dakle spomenuo, a da ne bi, a da ne bi jeli, plakao. Kod njega je učio deset godina od 1347. do 1357. Dakle, od svoje 17. godine pridržavao se šeha Muhammeda ibn Ibrahima 10 godina nakon Saba, nakon Podnje, nakon Ikindije, nakon Akšama imao je predavanja. Pročitao i preslušao komentare svih knjiga koje učenik treba da pređe. I uglavnom naučio sve na pamet od Kitabu Teuhida i komentara. Od akide vasitije od šeha Ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala i komentar akida tahavija, bulugul maram, zadul mustakne iz hambelijskog mesheba, fiksko djelo i mnoga, mnoga druga djela, uglavnom je naučio na pamet. I bio je jedan od najboljih, najbolji učenik Muhammeda ibn Ibrahima. Muhammed ibn Ibrahim, taj njegov učitelj, znao bi često postavljati pitanja učenicima i davati im kontrolne i slično, provjeru, ispit pa onoga koga bi zadužio za provjeru, za slušanje, za ispitivanje, to bi bio šejh bin Baz. Šejh bin Baz, rahimahullahu ta'ala. Šejhova omiljena knjiga, posebna knjiga koju je posebno volio svakako nakon Allahove knjige, bila je Tehzib u Tehzib od Hafiza ibn Hajar al-Esqalanija, rahimahullahu ta'ala, koja govori o prenosiocima koja govori o prenosiocima hadisa, šest hadijskih zbirki, kutubu sitte, Dakle, gdje ukratko Hafiz ibn Hajar, nakon što spomene prenosioca, kaže o njegovom stanju i podvuče, kaže kakav je taj prenosilac, da li se njegovi hadisi prihvataju ili ne. Spominje se da ju je znao 80% na pamet. Še je bimbas. Čak šta više. Tako spominje. Jedan od njegovih učenik, učenika Muhammed ibn Lukman, Serafi, iz Indije, iz Hinda. Dakle, ljudi su sa svih strana dolazili učili kod njega. Muhammed ibn Lukman, Serafi, kaže da šehe bin Bas kaže Ja ovo sam našao dakle, u njegovoj biografiji kada je pisao dakle, u biografiji šehe bin Baz da je šehe bin Bas rahimahullahu ta'ala znao Fethul Bari na pamet Fethul Bari komentar Buhari Buharinog sahija od 15 tomova znao ga je na pamet zato imate u zadnjim verzijama štampe Fethul Barija opaske šeha bin Baza iz aqaida iz aqaidskih pitanja Jeli? Također spominje šeh Muhammed Lokmane Selefi slučaj. Dakle, on je završio u Medini, je, Muhammed Lokman. Učio je Medini na Medinskom univerzitetu. Pa kaže, pristovao sam predavanju iz hadisa velikog islamskog učenjaka, eksperta u hadisu Muhammeda Nasirudina al-Albanija gdje je dakle govorio, držao predavanje iz hadisa, osvrtao se na hadise, komentare, davao ocjene i slično, kaže ostali smo zadivljeni njegovim izlaganjem. Mislili smo da niko nakon njega više neće ništa smijeti reći o hadisu. Niko se nije javljao. Međutim, nakon njega javio se za riječ šehu Abdulaziz bin Bas. Pa se onda on osvrnuo na hadise koje je šeh Albani spomenuo tokom predavanja. Pa onda o ocjene, i počeo da govori dakle o prenosiocima je li lancima prenoslaca tih hadisa nakon čega je šejh Muhammed Nasiruddin al-Albani ustao i priznao mu da ima doista ogromno ogromno znanje poslovi koje je obavljao neki od poslova koje je obavljao šejh bin Baz rahimehullahu taala dakle u svojoj 27. godini preuzeo je kadiluk postao je kadija u jednom mjestu bavio se dakle tim poslovima, poslovima kadiluka. Od, dakle, svoje 27. godine do svoje 41. godine. Zatim, u tom mjestu gdje je boravio, bio je također imam u mesčidu, držao je predavanja, rješavao je sporove, jel i ostalo. 1371. dakle, nakon svoje 41. godine, uh, u Rijadu je postavljen kao jedan od predavača na naučnom institutu Mahed al-Ilmi. Bio je dakle jedan od profesora na tom institutu, zatim kroz deset godina prešao je na fakultet šarijata, danas poznati fakultet šarijata, dakle u Rijadu, također tu je bio jedan od predavača. I također tu je u Rijadu dakle bio imam mesčida džamije ili Abdullaha Turkija. Tu je držao je hutbe, držao je predavanja, jeli, nakon namaza i sl. Da bi 1381. dakle svojoj kojoj 50. 51. godini otišao u Medinu Medinu Munevvaru na univerzitet danas poznati i tu dakle bio zamjenik dekana a dekan je bio njegov šeheh Muhammed ibn Ibrahim ovaj čovjek Ajib čudan. Mohamed ibn Ibrahim je otvorio sve ove univerzitete koji danas postoje. U Rijadu, u Medini, u Mekki, inicijator njihovog otvaranja bio je njegov šeh Mohamed ibn Ibrahim. On je, dakle, otvorio sve te univerzitete. I pogledajte, dakle, koliko ljudi završava svake godine te univerzitete i stiče ogromno znanje na njima. Ako Bog da nagrada, bez da se njima išto umanje, vraća se Allahom dozvolom ovom velikom čovjeku, Muhammedu ibn Ibrahim. Njegov zamjenik 1381. hijđarske godine je bio šeh bin Bas, rahimahullahu ta'ala. Za vrijeme svoga boravka u Medini, kao dakle zamjenik dekana, držao je predavanje u Haremu, u mesečidu Allahog poslanika, alihi salatu wasalam. Držao je tu, dakle, predavanja, također šest noći. Držao je šest noći. Zatim, postao je 1390. godine po Hidžri, postao je dekan Univerziteta u Medini. Mohamed ibn Ibrahim, dakle, prestao biti, a njegov učenik, šeh Bin Baz, bi, dakle, postao dekan tog univerziteta. I da skratim, da ne bi mnogo oduljio sa ovim, jer ima bitnijih stvari, 1414. godine po Hidžri, dakle, prije 20. godina, od ove godine u kojoj se nalazimo ili prije na šest godina kada će preseliti, kada će umriti, postao je muftija Saudijske Arabije. 1414. godine po Hidžeri. Najbitnije osobine koje su bile pri šejhu. Koliko je? 51 ne znam. Dakle, pri njemu se nalazile brojne osobine. Mnoge osobine kod sebe. on dozvolom objedinio je mnoge osobine koje se ne mogu naći pri mnogima od nas. Kada bi se te osobine podijelile na mnoge od nas, ne bi se mogle naći kod njega jednog samog našle su se sve te osobine. Ja sam spomenuo neki, izvadio neki, ali njih je mnogo. Prije svega iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. U ibadetu i svemu drugom, u dobročinstvu prema ljudima, jeli u pomaganju, islama i muslimana ni od koga nije tražio nikakvu nadokratu, ni od koga nije tražio nikakvu zahvalnost, šukr i slično. Kada bi ga neko počeo hvaliti, prekidao bi ga u govoru. Kada bi neko napisao kasidu o njemu i njegovim vrlinama i htio da objavi u novinama, on bi se nasmio, kad nećeš objaviti, nego ćeš to pocijepati. To što se napisao. Nije volio da se, da se hvali. <clears throat> Zatim bio je mnogo skroman i pored svoga uglednog položaja, velikog položaja jeli, i velikog znanja. Njegova velika blagost dosezala je toliki stepen, stepen čuđenja da mnogi nisu mogli da povjeruju da postoji neko takav danas. Bio je mnogo strpljiv i mnogo je podnosio, čak dakle i u godinama, godinama starosti. Prelijepo se obhodio sa svima, sa svima, naročito sa učenim ljudima, sa ulemom i sa svojim učenicima – na svojim predavanjima nikada ne bi spomenuo nekoga od prethodnika, a da nije rekao rahmetullahi alihi. Nikada ne bi spomenuo nekog od alima, ranijih ili od selefa, a da ne bi molio Allaha subhanahu wa ta'ala za milost, milost njemu. Učenici, mnogi su željeli da dođu pred šehom i da mu oni čitaju knjige. I puštao je, kako je bio skroman i blag, puštao je kogod želi, međutim, bilo učenika koji nisu dobro znali izgovarati. Ali i pored toga bio je strpljiv s njima. Pa jedan od učenika htio Kitabu Tevhid da pred njim čita. Pa kada je počeo da čita nikako. Ne može da sastavi riječ kako treba. Pa bi še ih njemu čitao. Pa on ponovi. Pa čita, pa ponovi. Pa čita, pa ponovi dok nisu pročitali cijeli Kitabu Tevhid. Bio je dakle posebno pamćenja. Kao što malo prije rekao smo, gubljenjem vida njegova jeli, sposobnost pamćenja se povećavala i kažu u njegovoj biografiji što god je više zalazio u godine, što god je više stario njegova se, njegova se pamćenje povećavalo obratno kod drugih <laughs> što god je više stario njegova se sposobnost pamćenja povećavala znalo bi se desiti da 15-20 godina ne čuje čovjeka ne sretne se nakon 15-20 godina kad se sretne kaže ti si taj taj ti si taj taj, samo što bi ga čuo. Govorio mu, ti si taj i taj. Također, jedan od njegovih savremnika bio je i poznati Mohamed Emin Shilqiti, stari, koji ima dva ulbejana. I on se divio, šeh Bimba se divio šehu Shilqitiju i njegovom znanju i njegovoj sposobnosti pamćenja, koliko je mnogo pamtio. Kada bi pristuo u njegovim predavanjima, samo bi govorio, maša Allah, maša Allah, maša Allah, šeh Bimba znao kada bi čuo šeha Šenklitija. Kaže, jedno jutro došao je da ga posjeti kući. A šeha Šenkliti, komentator bio mu Feser, dakle ima svoj tefsir od Valdbeja, naišao je u tefsiru Ibn Ketira na jedan hadis kod Buda Dauda. I kaže, pravrnuo sam cijeli Ebu Buda ne mogu da nađem toga hadisa. Sprijeda sam zada, traži, traži, traži u tom pogledu, ne mogu da nađem. Kaže, kad sam čuo neko kuca na vratima. Kaže, ko je? Abdulaziz bin Baz. Kaže, nema ti ući dok mi ne kaže gdje je hadis u Ebu Davudu. Kaže, ja ne sumnjam u Ibn Kesira. Ibn Kesir je to spomenuo. Nije tek tako spomenuo. Sigurno ga ima u Ebu Davudu, ali ja cijelo jutro. Od sabaha do sad ja prevrćem na da ga nađem. Kaže, ima, ima. Kaže, u tom i tom poglavlju, po tim, tim brojem, na toj i toj stranici. Kaže, vratio sam se, našao, kaže, sad možeš ući. Sad možeš ući. Ja bio je pravedan u opođenju sa svima, pa čak i neistomišljenicima. Čak dakle i onima koji bi ga spominjali po lošem. Pa se spominje, dok, bi, dok je držao predavanje, jedan učenik mu je spomenuo kako je tamo neki za njega rekao da je novotar, da je moptedija, da je novotar. Pa bi govorio, hada ići ti hadu, hada ići ti, ali to je njegovo mišljenje, to je njegov ići Kaže, to je sve što je znao da kaže. Nije dakle uzvraćao nečim lošim bio je postojan na istini od prvog dana kada je tražio, počeo tražiti znanje. Pa kaže za sebe, hvala Allahu, od onoga dana kada sam u svojoj ranoj mladosti spoznao istinu, do dan danas ja pozivam njoj. I strpljiv sam na uznemiravanjima koja me snalaze zbog toga. Na tom putu ne bojim se ničijeg prigovora, niti se nekome dodvoravam. Ja kažem istinu i trpim zbog toga. Na tom putu govora istine trpim na svim tim uzdemiravanjima. Allahu subhanahu wa ta'ala hvala. Pa ko hoće da prihvati, neka prihvati. Ko neće, ne mora. Zatim bi govorio, ja sam sebi zadao, naložio svojoj duši, da treba dakle da govori istinu. Pa ko je prihvatio, prihvatio, ko je odbio, odbio. Sve dok sam sa ovim znanjem, sve dok ovo znanje nosim, ja ću nos, nos, eh, govoriti istinu, ko se suprostavi sa mnom ili ko se suprostavi meni, to je njegovo mišljenje. To je njegov odabir, to je njegov izbor i štihad. Ne bi ga korio, već bi na ovakav način govorio o postupku drugog. Dakle, bio je skroman sprem Dunjaluka u svakom pogledu, po pitanju imetka, po pitanju ugleda, po pitanju jeli, položaja, funkcije i slično. Spominje se, u Mekki, u Mekki nije imao svoje kuće. U Mekki nije imao svoje kuće, već bi iznajmljivao u danima hađa, a na hađ bi odlazio vrlo rano. Odlazio bi u mjesecu zul kijedetu. Odlazio bi vrlo rano, nije imao svoje, svoje kuće, već bi dakle iznajmljivao tamo kuću. Pa je jedan od emira došao i htio da mu kupi kuću u Meki. Kaže, ne, ne, ne, te pare koje si mislio, kojima si mislio meni da kupiš kuću, dadni za potrebe drugih muslimana. U Medini također, kada je boravio, nije imao svoje kuće. Pa su došli i htjeli da mu naprave kuću naprotiv dvorac pa se suprostavljao, odbijao nije nikako mogao da odbije napravili su dvorac međutim kad su htjeli da upišu na njegovo ime odbio je rekao je upišite, zavedite da je ovo kuća dekana Medinskog univerziteta pa kada dođe nakon mene drugi dekan to postaje njegova kuća, a ja idem zatim dosjedan je bio u primjeni sunneta Allahov poslanika alihi salatu wasalam nije znao za hadis, za sunnet Allahov poslanika alihi sallam, da ga nije primjenio. Nije čuo za sunnet, za hadis Allahov poslanika alihi sallatu sallam, a da ga, a da ga nije primjenio. I dakle, uvijek se vraća u sunnetu Allahov poslanika alihi sallatu sallam, na mako mišljenju bio mezheb u Saudijskoj Arabiji. On se vraća u hadisu. Jedne prilike izdao fetvu, pa onaj koji je prenio fetvu u novine, rekao je da je to stav to i tog mesela. Pa se naljutio šeh Bimbaz. Nisam ja to rekao. Donesi ti koji si napisao tu fetvu, dođi sa fetvom i ponovno im pročitaj. Pa kada je pročitao, kaže ja nisam rekao da je mesel, da je to stav mesel, već je to stav Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Hadis tako nalaže, a ne, a ne mesel. Bilo bi mu rečeno, zbog čega šeh Bimbaz ti toliko govori sunnet, sunnet, hadis Allahov poslanika, hadis Allahov, kaže, a zar ima drugog znanja osim znanja iz hadisa? Zar ima drugo znanje? Zar postoji drugo znanje osim znanje iz hadisa Allahovu poslanika alihi salusa? I brojni primjeri, nemam kad da spominjem, jer skoro će ezan. Brojni primjeri koliko je dosebno slijedio sunnet Allahovu poslanika alihi salatu salam. Mnogo je vodio računa o svome govoru. Birao je riječi koje će izgovoriti. Nikada se nije čulo da je sebe pohvalio ili da je nekoga omalovažio. Malo je pričao, mnogo šutio. Kada bi šutio, zikrio bi. Zikrio bi. Čak to se može čuti na njegovim predavanjima i odgovorima. Kada bi mu neko postavio pitanje, pa bi tražio da se ponovo postavi pitanje. Aj, ponovi, čuo bi se kako govori stop, stop, stop. Dok bi onaj ponavljao pitanje. Dakle, zikrio je mnogo Allahu subhanahu wa ta'ala. Održavao je rodbinske veze na najljepši način. Brinuo se o svome komšiluku nije prihvatao vijest osim od pouzdanih osoba. Imao je lijepo mišljenje o svima. Nikada se nije glasno smijao. Mnogo bi plakao kada bi slušao učenje Kur'ana ili kada bi slušao govor od prethodnim učenjacima ili kada bi doživio smrt nekog velikog učenjaka, njegovog savremenika ili kada bi mu se spominjao događaj potvore na Ajšu radijallahu ta'lanha ili kao što malo prije spomenuo kada bi govorio o svome šehu Muhammedu ibn Ibrahimu Ibn Abdel Ahtifu, Ibn Abdel Rahmanu, Ibn Hasan, Ibn Muhammed, Abdel Vahabu. Primao je hedije i odmah bi uzvraćao na njih. Kada bi neko dao hediju, odmah bi on vratio. Dao bi mu istu ili bolju hediju. Mnogo je volio siromahe. Sjedio s njima. Često. A njegovo uživanje, njegov užitak je bio u jelu sa siromasima. I mnoge druge dakle, osobine ovo sam dakle htio na kraju da spomenem, pa ću dakle morati požurti. Dakle, njegova skromnost sprem drugih ljudi, a našto siromah, neki primjer, i s njima da završimo, od događaja koji govori dakle o njegovom moralu, njegovom ahlaku, njegove skromnosti, dakle jeste i ovaj događaj koji prenosi ovaj malo prije spomenut njegov učenik, Mohamed Lukvan Selefi. Kaže šeheh Bin Baz, rahimehullahu ta'ala, njegov običaj bio da se odpodne namaza, otvore vrata njegove kuće i kogod je htio da dođe, nakon podne se postavljava učak, kogod je htio da dođe, da jede, mogao je da dođe. I on bi pozivao, koga god bi sreo u džami, pozivao bi kada dođe da, da jede. Znao bi često reći, kada ne bi čovjek, kada bi tražio opravdanje da je li ne jede kod njega na ručku, da ne bude, jel na večeri, kaže, bojiš se ženi, ha? Bojiš se ženi, ne smiješ da jede sa mnom. Ha? Pa kaže, jedne prilike je pozvao šeha iz Indije. Bio je prisutan šeh jedan iz Indije, komentator Edebul Mufreda. Ja mislim da ste ovdje dakle, imali komentar hadisa Edebul Mufreda od imama Buharije. Ovaj šeh Fadlullah el-đejlani napisao je komentar na Edebul Mufred. Pa šeh bin Baz ga je poslao, pozvao u sebi za sofr, na ručak. I kaže, sjeli su mimo njega mnogi gosti za sofru, postavila se sofra. Šeh bin Baz jeo i šeh bin Baz pošto ne vidi, pita prisutne, je li taj i taj za sofrom? Ima li njega? Kažu, nema ga, još nije došao. Kaže, čekajte. Ima li njega? Nakon određenog nema. Kaže, nema, čekajte. Niko ne ide. Gosti, veliki učenjaci tu su za sofrom. A, ah, pa ga počeo da zove imenom. Nakon izvjesnog vremena došao je mladić i sjeo pored Zeha. Kad se on ubijedio, utvrdio da je došao taj koga je tražio, počeo da jede i rekao drugima da otpočnu sjela. Pa kaže ovaj Fadlullah, šejh iz Indije, upitao me, Selefi, ovaj Muhammed Lukman Selefi prenosi, upitao me, ko je taj mladić kad ga čekalo tako dugo? Ko je on, je to njegov sin? Kaže, nije, on je njegov sluga. Pere suđe u ovoj kući. Lahakar. Zbog njega obustavlja sofru dok on ne dođe, perač, suđa, sluga, u njegovoj kući, dok on ne dođe za sofru, nema odpočet sjelo. Također, brat Muhammed, imao je še bin bas brata Muhammeda, koji je bio šest godina stariji od njega. Jednog dana zaključao vrata kuće. Kaže da makar jednog dana mi nasamo ručamo sa šejhom. Pa je postavio na sofra, nakon podne namaza, a zaključao vrata. I šejh sjeo i znao da to je kašike, kad se čuje ima mnogo, sjeo i čeka. Kada će ljudi već sjest? Sjesti i da se počne sjel. Ali ne čuje nikoga. Kaže, šta je ovo narodu? Nema nikoga. Zašto nam nisu došli? Pa kaže, sinovi su šutuli. Niko nije pričao. A brat mu Mohamed pokušao je nekako da skrene govor o nečemu drugom da se priča. Pa je opet, šta je ovo ljudima? Zašto niko nije došao da ruča s nama? ili ste zaključali vrata. Pa je rekao brat Muhammed više pukao i je rekao jesam, zaključao sam vrata, hoću makar jedan dan na samo da s tobom ručam. Kaže ne može tako. Pa je rekao otvaraj vrata, neću dozvoliti da se moja ulazna vrata zatvore sve dok sam ja živ. Moja sreća i moj rahatluk jesu u sjedenju i mješanju s ljudima. Zatim, kao što rekoh, na njegovoj sofri najviše je bilo siromaha najviše siromaha. Bilo je različitih nivoa ljudi, i mućnih, i siromaha, i pa i pa mnogi, ali najviše siromaha. Pa mu kaže, priča, njegov sin Ahmed, siromasi su nam najviše pravili probleme. Ha. Nisu bili ni odgojeni, bili su svakakvog ponašanja, ali mi nismo smjeli da dignemo glas na njih. Jer znamo da ako mi počnemo i koriti, da će to teško pasti babi. Pa će onda on nas koriti. Pa kaže, jedan od šehova pričava je događaj kojim je pristovao, dakle, na, bio je za sofrom, pa je došao jedan od siromaha i sjeo na sofru, pred veliki tanjer, na koje je izgleda trebao da sjede neko od uglednih. I počeo da jede. Nije čekao ni dozvole, ništa. Sjeo i počeo da jede, na sofru, na onaj najlom sjeo. I došao jedan od sluga, oni koji su služili sofru i podigao ga i prebacio na drugo mjesto. Še je bimbaz ne vidi, ali je čuo da se nešto događa. Nakon ručka, kada su izašli na ikindiju, pita ovoga koji prenosi događaj, kaže, jel se nešto desilo danas za ručkom? Kaže, nije. On je nešto čuo. Jel se desilo nešto? Pita drugog. Kaže, nije. Pitao je sve koji su bili uz njega opratni, dok nije jedan rekao, jesu, desilo se. Jedan siromaha sjeo je za sahan veliki, sjeo na sofru i počeo da jede, pa je ga jedan od onih koji su služili pomjerio na drugo mjesto a naljutio se še mnogo. Nakon, kad je trebalo da se stavi večera, pa je čuo onoga koji je tog siromaha premistio sa prvog mjesta na drugo, kad je čuo njegov glas dozvao ga, kaže, nije ovo tvoja kuća, i kuća tvoga babe i tvoje majke, ti samo ovdje radnik, došao si ovdje da radiš, ne smiješ da mi diraš siromaha. Zatim je počeo da citira hadisa Allahov poslanika, ali i sa lucom vrijednostima siromaha. Pozovite mi siromahe, doista, kako je došlo u hadisu, kod Tirmizije, Abu Dauda i drugi. Šeha Albani ocjenio ga vjerodostajem šeha Mokvila Lavadi. Pozovite mi se Romaha, Allaho poslanik Alihi Salavu sam rekao, pozovite mi se Romaha, doista se vi ne obskrbljivate i ne pomažete osim zbog siromaha. I kaže, pola sahata je držao govor o siromasima i kako se treba obhoditi prema njima. Također, kaže, i svojim ću završiti, vrijeme je davno već bio. Kaže, <clears throat> šeh, Ali Ešibli, jedan od njegovih posebnih učenika, šeha Bin Baza, rahimahullahu ta'ala, koji je posebno učestvovao u Fethul Bari, opaskama Fethul Bari, i on mu je bio najbliži. Dugo vremena s njim se družio, kaže tako da sam mogao učuti mnogo šta što drugi nisu čuli, vidjeti što mnogi drugi nisu vidjeli. Pa jedne prilike bio je njegov međlis velik, došlo je mnogo ljudi, da sluša njegovo predavanje u njegovoj kući i da ga pita. Samo sam nabrojao 68 na stolicama ljudi koji sjedli, a dole ispod stolica koliko je bilo Allah zna. Mnogi bili i slušaju šeha. U toku predavanja telefon je zazvonio. Kaže, ja sam bio pred njega. Zazvonio je telefon. Pa je šeha podigao slušalicu, javila se, nazvala je žena. Iz jednog mjesta, zabačenog mjesta. Pa se žalila šehu na psijičke probleme na džinski uticaj. Pa ju šeh počeo savjetovati šta da uči. Šta da uči iz Kur'ana? Uči suru Fatiha, uči ajtul kursi. Kaže, ajtul kursi? Kaže žena. Kaže, ne znam šta je ajtul kursi. Ne znam šta je ajtul kursi? Kaže, ne znam. Koji je to ajt? Gdje je to? Gdje se nalazi? Kaže, imaš li nekoga pored sebe da te nauči ajtul kursiju? Kaže, nema nikoga. Zabačeno mjesto, daleko od halki znanja. Pa kaže, pa ju je, a prekinuti ders. Še je drži? Ders odgovara na pitanje, šta već? Prekida se ders sa tim pozivom i kaže, dobro, onda ponavljaj za mnom. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Dio po dio, dio po dio, dio po dio. Završio jedan put, zatim drugi puta, zatim treći puta. Kaže, haj sa ti, preko telefona, haj sa ti, uči. Pa je žena počela da uči, ali može od jedan put da nauči. Pa griješi, pa ispravlja, pa griješi. On je prekinuo predavanje zbog te žene koja ga je nazvala jeli, i pokazao time svoju, svoju skromnost. Jeli, šeh bin Baz, rahimahullahu ta'ala, preselio je 27. Muharrema 1420. godine po Hidžri u četvrtak. Hidža nazamo je klanjana sutradan petak 28. Muharrema. Prvo mu je klanjena dženaza u njegovoj kući, njegovoj ukućani, dakle žene, imao je više žena, žene i ženska čeljad, kćeri, klanjale su mu prvo dženazu u kući, zatim je prebačen u harem, <clears throat> gdje mu je jeli klanjena dženaza i nakon toga ukopanje u mezariju Al-Adi u Mekinu Kerremu. S ovim ćemo završiti i prešli. Ko Bog da sutra u šehu Muhammedu ibn Salihu Luseminu, rahimahullahu ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك